Matul dawn l-aħħar diversi ġimgħat, imraħt f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi billi terraqt lilin u lilem f'affarijiet illi insibu fl-enċiklopedija online illi tissejja il-Wikipedia. Il-Wikipedia huwa familjari magħha kull min juża l-internet. Imma mhux kulħadd huwa familjari mal-verżjoni tal-Wikipedia bil-Malti il-insejħu il-Wikipedia. Ir-raġuni ta' dan aktarx illi hija sempliċi ħafna. Il-Wikipedija, ġifieri il-Wikipedia bil-Malti, ma fihiex ħafna artikli. Fil-fatt il-verżjoni bl-Ingliż tal-Wikipedia fiha sew aktar minn 6 miljun artiklu. Fil-waqt illi il-verżjoni bil-Malti fiha anqas minn 4000 artiklu. Dawn l-4,000 artiklu inkitbu fuq perjodu ta' dawn l-aħħar 15-il sena. U għalkemm il-Wikipedia ilha teżisti 20 sena, f'din il-verżjoni bil-Malti ma kibritx bil-mod illi jixirqilha. L-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta illi nisimaw dwarhom Regolarment fil-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li qed nippreżentalkom jien, huwa mod kif naraw anka kif qegħdin jikbru e, il-lat tal-artikli illi jitfaċċaw fuq il-Wikipedia bil-Malti. Il-Wikipedija fil-fatt e, qed tibbenifika minn dawn l-inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta u fost l-oħrajn matul is-sena 2020 ibbenefikat b'mod sostanzjali b'numru konsiderevoli ta' artikli illi jaqbes il-mija imma mhux bwisq e, u e, huma artikli mill-konkors tar-rebbija CEE. E. CEE eh, smajna diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li tfisser Central and Eastern Europe bl inglis jew kella l-Ewropa ċentrali u tal-Vant, naturalment bil-Malti. Dwar l-Ewropa ċentrali u tal-Vant allura tfaċċaw numru ta' artikli Uħut minnom eh, ma nse nistawx nsejħulhom artikli sħaħ imma fil-verità huma dik li fil-Wikipedija jissejħu nebbieta. U għazilt numru minnhom daw biex ntikom anka ħjel ta' dak illi qiegħed jiġri eh, fuq il-Wikipedija bil-Malti anka permezz ta' din l-inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta illi anka tina ħiel ta' aktar artikli li għad jistaw jiġu. Fost l-artikli illi inkidbu waqt il-konkors tal-Rebbiegħa CEE e ta' l-2020, insibu dawn il-ħamsa illi għażilt illi sa nrejjaqkom ftit jiena sentenzi minnhom biex anka tieħdu idea tat-tip ta' artikli li huma. Tnejn huma propju nebbita kif għadna. Lura eh, bl-Ingliż dawn in-nebbita eh, issibhom anka fuq il-Wikipedia bl-Ingliż jissejħu stab. Fil-waqt illi bil-Malti nsejħu l-nebbita imma hemm ukoll Artikli oħra illi eh, forsi huma xi ftit aktar żviluppati u dawn mhumiex nebbieta. Żewġ artikli li huma markati bħala nebbita, lura nsibu mill-ewwel fuqhom li hemm miktub dan l-artiklu huwa nebbita, jekk trid tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu, dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. U dawn il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija wieħed jaf x'inhuma anka primarjament permezz ta' dawk il-ħames kolonni illi isawru il-Wikipedia globalment illi tisimgħu anka f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. L-ewwel waħda illi għażilt minn dawn hija dwar l-ikel tal-Moldova. Il-Moldova jew il-Moldova hija eh, eh, huwa pajjiż Eh, naturalment fil-vant ta' l-Europa, u għonek eh, li kel tijaw um, huwa miktub li eh, huwa stil ta' tisjir relatat ma' nies ta' dan il-pajis u reġjun illi infiret mit-Transnistria. Dan jikonsisti prinċiparjament fi kel tradizjonali Ewropew bħal ċanga, majjal, patata, kaboċċi u varjetà ta' ħbub ta' ċereali. Pero hawnhekk eh, peress li dan huwa nebbieta għandna mbagħad numru ta' ritratti ta' eh, tip ta' ikel li jmur eh, mhux biss minn dak li aħna ngħidulu eh, li kien regolari li wieħed jistenna kif għadna kemm smajna hawnhekk bil-varjetajiet tal-aħmijiet u anka patata, imma anka wkoll xi ħelu Jider hawnhekk interessanti u anka ritratti ta' l-ikel kif inużat fuq il-bolol ta' dan il-pajjiż il-Moldova. U għal-kem emmin bil-Malti preferi għajt Moldova naħseb li jena t-nejn u mawżati imma nistaw naddu għal artiklu ieħor illi huwa eh, biss nebbieta moħluqa waqt il-konkors ta' rebbija ta' CEE e tal-2020 mniedi mill-Wikimedia Community Malta u din id-darba hawnhekk għandna artiklu dwar in-nisa fl-Ungerija. U dana bl-istess mod nindunaw li bħal manna li kell fil-Moldova eh, u għanna in-nisa fl-Ungerija dawn jistgħu jkunu anka f'kwalunkwe pajjiż, m'għandux għalfejn ikun pajjiż tal-Ewropa ċentrali jew tal-Vant imma jista' jkun anka Malta, Dawn l-artikli ma ssibx bħalhom eh, dwar pajjiżi oħra ma ssib biss dwar dan il-pajjiż mhux għax dak il-pajjiż għandu xi attenzjoni partikolari imma għax sissa dak biss għadu inkiteb. Ir-ruoli tan-nisa fl-Ungerija jbidlu b'mod sinifikanti matul dawn l-aħħar 20 sena. Hekk jibda dan l-artiklu li għadu eh, fil-forma nebbita tan-nisa fl-Ungerija. E, storikament, it-territorju preżenti tal-Ungerija e, hemm fih diskussjonijiet sħaħ dwar ir-ruoli tan-nisa, id-drittijiet u l-aċċess politiku flimkien ma' movimenti femministi li żviluppaw fil-kuntest ta' ruoli ta' ġeneru estremament tradizzjonali illi kienu influenzati mill-Kattoliċiżmu Ruman, il-Luteraniżmu u l-Kalviniżmu. U dan l-artiklu jkompli anka dwar kif aktar reċentament id-duttrina komunista dwar il-post tan-nisa fis-soċjetà kienet ukoll influenti. Naturalment, madħul ta' dan il-pajjiż hawnhekk qed nitkellmu dwar l-Ungerija fl-Unjoni Ewropea waslu wkoll għal kultura aktar westernized hija il-kelma bl-Ingliż eh, un kultura allura illi toqrob aktar li dik ta' l-Ewropa ċentrali u tal-punent dan huwa xi tfisser eh, din it-terminu. Nekka eh, dan l-artiklu nsibu ħanka b'diversi lingwi l-istess bħal l-oħrajn għaliex għax dawn ikunu artikli illi jitresqu f'dan il-konkors tar-rebbija ta' CEE. E. Sandur issa eh, fuq fuq ukoll biex inħares lejn tliet artikli oħra illi huma minn eh, tliet pajjiżi oħra minn dan il-konkors. Wara li rajna xi ħaġa mill-Ungerija u mill-Moldova, se naraw issa dwar il-bale tal-Kosovo. Eh, Il-bale tal-Kosovo li ġi stabbilit fl-1972 U mill-bidu tagħha kien hemm żewġ ġenerazzjonijiet ewlenin ta' din il-kumpanija. E, dawn insibu li huma magħrufa bħala l-ewwel ġenerazzjoni u t-tieni ġenerazzjoni li hija magħrufa wkoll bħala il-ġenerazzjoni l-ġdida. Naturalment hawn l-artiklu e, ikompli e, interessanti wkoll allura li naraw il-Kosovo, li huwa anka żona Eh, f'din l-kompetizzjoni illi jipparteċipa anka eh, fih innifsu li lin anka minn dak li jiġri fis-Serbja imma anka eh, hemm anka ċertu ħbiberija u ċertu amikevolezza illi issib bejn il-Wikipedjani tal-Kosovo u dawk Serbi. U allura din hija xi ħaġa interessanti hawnhekk fejn naraw anka kważi diplomazija kulturali illi qiegħda ssir permezz tal-Wikipedia. La qed nitkellmu dwar il-kultura Artiklu ieħor li għażilt li nħares leh u dan huwa xi ftit anke aktar sostanzjali huwa dak dwar il-kultura ta' Montenegro. Il-kultura ta' Montenegro hija pluralista u diversa eh, kif bħala storja kif ukoll il-pożizzjoni ġeografika eh, tagħha. Il-kultura tal-Montenegro eh, ġibdet influenzi prinċiparjament minn Ruma l-Antika, il-Kristjaneżmu, l-Islam, l-Imperu Bizantin, l-Imperu Ottoman, ir-Repubblika Venezjana, l-Awstrija Ungerija u anke naturalment il-Jugoslavja. Dana naturalment japplika għal eh, l-inħawi kollha ta' dawk il-pajjiżi li qabel kienu jikkostitwixxu Eh, dik li kienet seħ l-Jugoslavja, imma mhux hekk biss imma kif għadd ukoll il-kultura ta' kwalunkwe pajjiż, inkluż naturalment Malta, imposta wkoll eh, fil-Wikipedija, il-Wikipedija bil-Malti, anke għax dawn l-artikli diġà nsibuhom f'diversi lingwi oħra. U naħseb illi biex nagħla eh, xejn ma jista' jkun aktar ovvju biex jagħmel dan il-każ Eh, li qed nipprova nippreżentalkom jien hawnhekk dwar kif suġġett wieħed jista' mbagħad jinfirex anka mal-pajjiżi eh, kollha ta' madwar id-dinja, eh, ħlif dak li għażilt biex naraq bih li huwa ta' l-ajruport ta' Istanbul. Naturalment, ajruporti hemm gżut mhux biss fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant imma madwar mhux biss l-Ewropa kollha imma l-kontinenti kollha ta' madwar id-dinja. U allura aqas biss se nindenja ruħi jiena naqralkom minnu dan naturalment għax huwa eh, xi ħaġa li tikkonċerna lil ħafna iktar nies li ma huwa ajruport Eh, huwa xi ħaġa li tintuża minn nies anka jekk ma jinteressomx il-bale jew inkella ma jinteressomx il-kultura jew l-ikel bil-mod li konna qegħdin nħarsu leh eh, jew aspetti oħra eh, ta' dak il-jati xi preżentat f'dan il-konkors Imma l-ajruporti, meta jkunu miftuħa tal-anqas, ħafna minna nużawhom regolarment. U allura eh, naħseb hekk il-vjaġġ enċiklopediku ta' nallum jista' anke eh, jiġi fit-tmiemu b'mod ħafif u seren. Imma fl-edizzjoni li jmiss min jaf il-fejn senteru, min jaf kemm sa nimirħu li lin mixtut Maltin. U min jaf fejn morru bil-vjaġġ enċiklopediku tagħna li jmiss. Qabel ma ninfirdu llum, se nħallikom anke bi ftit kliem dwar il-konkors tal-rebbija msiji għal l-2021. Ir-Rebbiegħa CE ta' l-2021 tal-Wikimedia hija inizjattiva ta' Wikipedisti mill-Ewropa Ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant bl-għan li jinħolqu paġni dwar nies, suġġetti jew oġġetti minn din il-parti tad-dinja. Malta qed tieħu sehem għat-tieni darba din is-sena permezz ta' l-għaqda volontarja Wikimedia Community Malta li hija affiljata mal-Fondazzjoni Wikimedia kif kellna anka l-okkażjoni ngħidu nispjegaw eh, kemm il-darba f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Dan ix-xogħol jorbot mal-ħidma sistematika bibdija eh, propju is-sena li għaddiet fl-2020 minn din l-għaqda biex inħolqu paġini bil-Malti fuq il-Wikipedija allura bil-Malti dwar nies, suġġetti u oġġetti li m'għandhomx jaqsmu direttament ma' Malta. Dan il-konkors qed isir f'kollaborazzjoni ma' Spazju Kreattiv, il-Kummissjoni Ewropea u anke il-Valletta Design Cluster. Kif nafu, il-Wikimedia Community Malta għandha diversi kollaboraturi kif anke ġili smajna drabi oħra bħal meta pereżempju tkellimna dwar il-konkors ta' Wiki Loves Monuments. Il-konkors ta' rebija CE għal l-2021 jibda propju dajinar li tibda ir-rebija ġifiri fil-21 ta' marzu ta' kull sena. Matur ix-xar ta' april mbagħad ikunu organizzati wkoll numru ta' workshops u hekk imsejħa editatoni, ġifiri maratoni ta' editjar Dawn isiru regolarment fuq il-Google Meet anka minħabba ċirkustanzi attwali naturalment dawn ma jistawx isiru f'xi post partikolari kif ġieli saru per eżempju eh, diversi drabi f'spazju kreattiv fil-belt u dawn normalment tal-anqas l-attivitajiet ta' Malta isiru nar ta' ħamis bejn is-sitta u t-8 ta' flaxija. Id-dettalji dwarhom issibuhom jew permezz tal-Wikipedija bil-Malti jekk wieħed ifittex il-Wikipedia u jmur fuq il-verżjoni bil-Malti isib anka logo hemmhekk tal-rebbieħa CEE u allura d-dettalji jkunu hemm, jew inkella permezz tal-website tal-Wikimedia Community Malta il issibuha fuq www.wikimalta.com.